Հիշատակի օր ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասում։ Արցախի հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակության վերջին հանդիպումները Բրյուսելում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում քննարկվել է վերջին օրերս ստեղացած առատ կարկուտի հետևանքների վերացման հարցը։ Շուշիի շրջանի կրթական ոլորտի արկա հիմնախնդիրը կրթօջախների ապահովումն է մանկավարժական կադրերով։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը հաստատել է, որ Ղարաբաղյան հարցով հանդիպումը կկայանա հունիսի վերջին։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տեղեկատվությամբ հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնում իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր հիշատակի օր էր ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասում։ Ապրիլի 2-ին հակառակորդը հարձակվեց երրորդ պաշտպանական շրջանի ուղությամբ խնդիր ունենալով ճեղքել առաջնագիծը։ Տշնամուն հակահարված հասցրին 116 մարտական դիրքի 7 հոգանոց ազնագազմը եւ օկնության հասած ուժերով տշնամի յետ շպրտվեց տալով մարտկային կորուստներ։ Ցավոք մարտական իրենց խնդիրը կատարելու ժամանակ հերոսաբար զոհվեցին 4-րդ վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Ուրֆայանը, կրծեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը շարքայիններ Անդրանիկ Զոհրաբյանը, Քյարամ Սլոյանը։ Նրանց եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ զոհված ինձարայողների հիշատակը հավերժացնելու գալիք սերունդներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու համար այսօր Զորամասում հանդիսավորությամբ բացվեց հուշ խաչքար։ Միջոցառմանը ներկային Զորամասի հրամկազմը զոհված ինձարայողների հարազատներ հյուրեր։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Ալիկ Սարգսյանը։ Այս խաչքարը, որ տեղադրվեց Զորամասում, հաջորդ սերունդների ներպես։ Երկար տարիներ այս խաչքարը դաստիարակելու է սերունդներ։ Տեղին էր ընչեցնել Ձժդեի այն հրաշքիքը, որ տեղի այնպես, որ մահովը ծառայեց հայերիկի։ Այո, տղաները զորվեցին այնպես, որ զորվելով կդաստիարակեն բազմաթիվ սերունդներ։ Մարտակերտի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Բարսեղ Քահանա Անդրյանը կատարեց հոգևոր կարգ։ Այդ Թուրքիաս մեզ քիչարե քոյ արքայություն, երզորություն, եւ Փարքավիդյանը Սավիտենի համեն տեղյակ ենք նրանց հաջողություններին, որոնք ճիշտ հոգեկերտվածքով, խելացի ռազմական գործողություններով եւ հրամանատարական ճիշտ ուղղորդված հանրարարությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ կասեցնելու հակառակորդի առաջխաղացումը։ Անդրանիկ Զորաբյանի պապը Սամվել Զորաբյանը համոզված է, որ քարորյա պատերազմի հերոսների անունները Փարքով կհիշեն թե Զորամասում, թե Պաշտպանության բանակում։ Թող այսուհետև ոչ մի մայր երբեք արցունք չթափ զավակի համար։ Բարի ծառայություն։ Ինչպես նշեց Զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը, հուշ խաչքարի կառուցումը նախաձեռնել են 116 մարտական դիրքում զոհված զինծառայողների հարազատներն ու ընկերները։ Դա խորհրդանշում է հենց ինձարայողների սխարագործությունը, որը կատարվեց ապրիլի 2-ի հույս առավոտյան, փոքր ուժերով մեծ խնդիր կատարելով։ Հատուկ ընտրել եք այս տեղը, որպեսզի զորամասի բոլոր ինձարայողները ծառայություն անցնելով այս գումարտակի կազմում կարողանան ամենօրյա իրենց առօրյա գործնեության ընթացքում տեսնեն, օրինակ վերցնեն հետագայում նմանատիպ սխարագործություններ կատարելու առումով։ 116 մարտական դիրքում նահատակված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հայրը Ալիկ Աբաջյանը ցավով, բայց եւ հպարտությամբ է այսօր եկել Զորամաս։ Տղաս այնպիսի հետք չի թողել, որ նրան Զորամասում մոռանան, ասաց հերոսի հայրը։ Երեխեքի անունը հիշեն երկար, երկար սերունդներ, հիշողները շատ լավ են հիշում։ Ես ուզում եմ, որ այս հիշողներից հետո էլի մարդիկ հիշեն։ Իրան հիշողները չեն մոռանա։ Ինքն այնց հետ չի թողել, որ իրան մոռանա։ Չեն մոռանա, վկայությունը հուշ խաչքարի մոտ կանգնած զորամասի հրամկազմն ու զինվորներն են, ովքեր ամեն րոպե պատրաստ են հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար նետվել մարտի, կատարել այն, ինչ ավելի քան 2 ամիս առաջ կատարեցին իրենց մարտական ընկերները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը հունիսի 10-ին Բրյուսելի ֆրանկոֆոն խորհրդարանում հանդիպել է մի խումբ падգամավորների հետ խորհրդարանի նախագահ Ժուլի դե Գրոտի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախի եւ ֆրանկոֆոն խորհրդարանի միջև կապերի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում տարբեր պետությունների սուբյեկտների հետ փոխգործակցությանը, այն համարելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կարևոր եւ արդյունավետ ուղղություն։ Հաղորդագրությունը փոխանցել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի տեղեկացմամբ նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 10-ին այցելել է նաև Foundation Univertair կազմակերպություն հանդիպում ունենալով Բելգիայի ակադեմիական շրջանակների հետ։ Նախագահն անդրադարձել է Արցախի pedagogical ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին ու դրանց հետևանքներին եւ տարածաշրջանային գործընթացներին պատասխանել հնչեցված հարցերին։ Երկրի ղեկավար Գաղափարը երախտագիտություն է հայտնել նման հեղինակավոր հաստատությունում հանդիպման կազմակերպիչներին, նշելով, որ այն օգտակար եւ պահանջված է հատկապես ներկա բարդ աշխարհակաղակական զարգացումների ժամանակաշրջանում։ Ամփոփելով Արցախի պատվիրակության այցը Բելգիա, Բակո Սահակյան արդյունավետ է համարել տեղի ունեցած հանդիպումներն ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, նշելով, որ Արցախի համար Բելգիայի հետ փոխգործակցությունն ունի խոստումնալից հերանեկարներ եւ փոխշահավետ համագործակցության լավ նախադրյալներ։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի հետևանքով տնտեսության արժև ծառացել են նոր խնդիրներ, որոնց լուծում նորախնդիր է։ Անհրաժեշտ է արկամիջոցներն օգտագործել հնարավորինս խնայողաբար։ Այդ մասին ասել է նախարար Արամ Մխոյանը գյուղնախարարության երեկայացած ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ։ Նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ խորհրդակցությանը քննարկվել են նաև կենթանիների հիվանդությունների տարածման, ժամանակին կանխարգելման միջոցառումների, հիվանդությունների դեմ պատվաստանյութերի ժամանակի ներարկման խնդիրների հետ կապված հարցեր։ Հատուկ անդրադարձ են եղել վերջին օրերին տեղացած առատ կարկուտի հետևանքների ուսումնասիրմանը եւ հողօգտագործողներին օժանդակություն ու անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրելու խնդրին։ Մեր համակարգը երկրի համար կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունի եւ մենք պարտավոր ենք անել հնարավորը պատվով հաղթահարելու մեզ նետված մարտահրավերները, նշել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Շուշիի շրջանի կրթական ոլորտում արկա գլխավոր հիմնախնդիրը վերաբերում է մանկավարժական կadrերով կրթօջախների ապահովմանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շրջանի հանրակրթական դպրոցներում այս օրերին ընթացքի մեջ են ավարտական քննությունները։ Շրջվարշակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Իրինա Սարգսյանի կարծիքով, չնայած դրան, առայժմ վաղ է ուսումնական տարին ամփոփել ու խոսել արդյունքների մասին, որովհետեւ Ճիշտ է, տարին վերջացել է, սակայն դերտվյալները լրիվությամբ մեզ տրամադրված չի ու այս պահի դրությամբ չեն կարող ասել ինչ որակ ունենք ու համեմատենք նախորդ տարիների հետ, որ կարողանանք ինչ որ համեմատական բերել։ Աշակերտների առաջադիմության մասին խոսելիս բացահայտվեց շրջանի կրթօջախների ամենացավոտ խնդիրը։ Հիմնականում մասնագետների հարցն է, որը ցանկալի է ավելի լավ մասնագետներ ունենալ։ Կարիք հիմնական յուղական դպրոցներում կան քիմիայի, կենսաբանության մասնագետ, ֆիզիկայի մասնագետ, այս պահեդրությամբ համարյա քարինտակից բացի մնացած գյուղերում այդ խնդիրը ունենք։ Դե կապված է երևի ժամանականակի քիչ լինելու հետ, կոմպլեկտները քիչ են, ժամանականակը քիչ է, վաճառը ցանկացող չի լինում։ Չնայած ամեն տարի հայտարարվող մրցույթներին մանկավարժական կadrերի աշխատատեղերը շարունակում են թափուր մնալ, արդյունքում տուժում են աշակերտները, ովքեր կարոտ են որակյալ մասնագետների։ Չնայած շրջանում տարիներ շարունակ արկա կadrերի կարիքին, շրջանավարտների համար մանկավարժությունն ավելի հրապուրիչ մասնագիտություն չի դառնում, զարմանում է կրթության բաժնի պատասխանատուն։ Անցյալ տարի համարյա 80%-ը հաղթահարել է շեմը, բայց ցավոք սրտի դրանց ոչ մեկն չի գնացել մանկավարժական սովորելու։ Հիմնականում տնտեսագիտական, իրավաբանական, ժամանակակից մասնագիտներ չի ասի ժամանակակից։ Հիմա դրանք ավելի շատ ավելորդ են, քան թե ժամանակակից, որովհետև մասնագիտություն ընտրողը պիտի հաշվի առնի պահանջը։ Ասենք այս մասնագիտությունը պահանջված կլինի 5 տարուց հետո թե չէ։ Այսպես համալրվում է չպահանջված մոդայիկ մասնագետների շարքը, նկատում է Իթինա Սարգսյանը։ Սա է Շուշիի շրջանի կրթության ոլորտի հիմնական խնդիրը՝ դասագրքերի պակաս, գույքային խնդիր չունեն, դպրոցների շենքային պայմաններն էլ լավ կամ բավարար վիճակում են։ Միայն մեծ շենի ու եղծահողի միջնակարգ դպրոցներն են, որ ունեն կապիտալ վերանորոգման կարիք։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բազա 2016 համահայկական երիտասարդական հավաքին Արցախը ներկայացնելու համար ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կազմակերպում է Արցախի ջոկատի անդամների ընտրություն։ Նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ ընտրությունը կատարվում է հետեւյալ ստուգարքային մրցույթներում հանդես գալու նպատակով. մշակութային, երկ, պար, նկարչություն, նորաձևություն, ֆիլմ, հումոր, մարզական, սեղանի թենիս, շախմատ, սպորտլանդիա, պարանի ձգում, վոլեյբոլ, բազկամարտ, մինիֆուտբոլ, ազգային խաղեր լող, ինտելեկտուալ։ Նշված բնակավարներում իրենց լավագույնս դրսևորած 18-ից 30 տարեկան ակտիվ երիտասարդները հայտավորման համար մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 25-ը կարող են դիմել նախարարության աշխատակազմի երիտասարդության հարցերի բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի առաջ էժան ապրանքների մատակարարման խնդիր դրված չէ։ Ընթակառակը ապրանքները պետք է լինեն որակյալ ու մատակարարվեն ժամանակին։ Այդ մասին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ապրանքների մատակարարման աշխատանքների եւ ծառայությունների մատուցման մրցույթների հնարավոր մասնակիցների հավաք հանդիպման ժամանակ հայտարարել է փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Նրա խոսքով Նպատակով ռազմական գործողություններն իրականացվում են անմիջապես զինված ուժերի կողմից, բայց հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում պարտավորությունն են բոլորը, այդ թվում հանդիպմանը մասնակցող յուրաքանչյուր անձ։ Մովսես Հակոբյանը վստահեցրեց, որ նախարարությունը միջոցներ է իրականացնում ճիշտ ժամանակին գնման ժամանակացույցը տեխնիկական բնութագրերի հստակությունը պատրաստելու համար, որ เป զի մատակարարների համար པարզ ու հասկանալի լինի իրենց հետ համագործակցելու կանոնները։ Անթույլատրելի է լինելու պայմանագրի ստորագրումից հետո տեխնիկական բնութագրերի մեջ փոփոխություններն ու ժամանակացույցի երկարաձգումը, հավելեց փոխնախարարը։ Անդրադառնալով վճարման կարգին Հակոբյանն ասաց, որ դա եւս ամրագրված է լինելու պայմանագրով։ Ինչ վերաբերում է բողոքարկման կարգին, ապա Մովսես Հակոբյանը նկատեց, որ դիմում բողոքները կքննարկվեն իրենց գերատեսչությունում, եթե կողմերը բավարարված չլինեն։ Նոր դիմեն վերադաս մարմիններին։ Ռուսաստանի հայերի միության անդամներ Կրասնոդարի երկրամասի հայ համայնքի ղեկավար Ռազմի Գևորքյանն ու նրա տեղակալ Հայկ Մուրադյանը հունիսի 10-ին այցելել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Այցելության նպատակը զինվորական հոսպիտալին համայնքի կողմից ձեռք բերված ժամանակակից ռեանոմոբիլն ու բժշկական սառնարանը հանձնելն էր։ Շնորհակալություն հայտնելով զինված ուժերի ռազմաբժշկական ծառայությանը ցուցաբերվող հետևողական աջակցության համար հոսպիտալի վարչապետ գնդապետ Արամ Ասատուրյանը փաստել է, որ տարբեր երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների ուշադրության եւ հոգացության շնորհիվ բարելավում է զինծառայողների բուժ սպասարկման որակն ու արդյունավետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդմամբ Կրասնոդարի երկրամասի հայ համայնքի ղեկավարներին հունիսի 9-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են համագործակցության հետագա ուղիները, նշվել է, որ որ զինված ուժերի զինծառայողներին հասցեագրված բարեգործությունը կրելու է շարունակական բնույթ։ Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը հաստատել է, որ Ղարաբաղյան հարցով հանդիպումը կկայանա հունիսի վերջին, չնայած մենք այս պահին չենք տիրապետում հանդիպման մանրամասների մասին տեղեկությունների, բայց կարող ենք հաստատել, որ հանդիպումը կկայանա հունիսի վերջին, ասել է Օրլիկը։ Համանախագահը հույսը հայտնել, որ կողմերը կշարունակեն քննարկել Վեննայում մայիսին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մարզասերների համար Երեք Ֆրանսիայում մեկնարկել է 2016 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Առաջին խաղը Ֆրանսիայի եւ Ռումինիայի հավաքականների միջև էր։ Հանդիպումն անցկացվել է Սեն-Դենի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդն արդեն մարզադաշտ է ժամանել։ Էյֆելյան աշտարակը լուսավորված էր ֆրանսիական դրոշի գույներով, իսկ երկրպագուների տրիբունաներում ֆրանսիական եւ ռումինական երագույններն էին ծածանվում։ Ռումինիայի հավաքականն այսօր մեծ թվով աջակիցներ կունենա 15000 երկրպագու։ Առաջնությունը Ընկերության կազմակերպիչների խոսքով բացման արարողությանը 550 մարդ էր մասնակցում, որոնց թվում 25 դերասաններ կային։ Բացման հանդիսությանը Դեվիդ Գետան ներկայացրեց Եվրո 2016-ի պաշտոնական օրդներգը։ Արարողության սյուժեն Ֆրանսիայի պատմության եւ մշակույթի ներկայացումը։ Առաջնության օրդներգից հետո դաշտում Էյֆելյան աշտարակի պատկերը հայտնվեց, իսկ արարողության ավարտին դաշտ դուրս եկան Ֆրանսիայի եւ Ռումինիայի հավաքականների ֆուտբոլիստները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն երեկոյան ժամերին անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։